الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Ja ne znam koliko se vi sjećate, pa meni se čini ovako sam ovdje zabilježio da smo otprilike iscrpili prošli put i spomenuli. Znači da je svaka novotarija, bili to novotari svjesni ili ne, u stvari optužba prije svega odnosno prije svega govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. Je tako? Pa smo onda rekli da je svaka novotarija zapravo optužba a, poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Da svaki novotar bio svjestan ili ne, znači, a najvjerovatnije i u većini slučajeva nesvjesno, optužuju da poslanik poslanike sallallahu alaihi sallam da zapravo nije prenio poslanicu i da nije ljudima objasnio vjeru. Zatim, je svaka je svaki novotar optužuje ashaba Ridvanullah Jarin. tako? Da oni možda nisu svjesno i savjesno prenijeli ovo u vjeru i prenijeli propise od poslanika sallaha alaihi sallam onako kako su vidjeli. I imam ovdje još nekoliko znači stvari koje su važne da se spomenu, važne da se spomenu za Allahovu pomoć, pa ću ja pokušati večeras da nešto od toga pročitam. Pa kaže sljedeća i četvrta stvar, svaka novotarija je suprotna šarijetu. Znači svaka novotarija je suprotna šarijetu. Kaže, zašto? Zato što a, je svaka novotarija u stvari nadoknada na šarijet ili dodatak na šarijet. Dodatak na šarijet ili oduzimanje od od šerijata. Svaka novotarija ili se njom nešto dodaje na šerijat ili odu, oduzima. Zato je ona suprotna šerijatu. Šerijat je samo ono kako jest propisan. Pa kaže Imam šati bi rahmehullahu ta'ala, svaki novotar, on svojim stanjem ili svojim govorom, dakle svjesno ili nesvjesno, u stvari smatra ili vidi da šerijat nije potpuno da šerijat nije savr savršen. I da onda ima prostora da on nešto dopuni, doda ili da šerijatu nešto fali. U šerijatskim propisima ima određeni nedostatak ili nešto fali, pa da on ima potrebu onda da to dokuči. Šta je to što fali i na domje i na domjesti. Jer ako bi čovjek vjeruo da je šerijat savršen i završen, usavršen i upotpunjen, onda ne bi imao potrebe bilo šta da izmi, izmišlja. Rekli smo da je svaka novotarija izmišljena i nova stvar, nova stvar u vjeru. I nova stvar u vjeru. Kaže Ibn Qajim, rahimahullahu ta'ala, novotarija je draža šeitanu zato što draža šeitanu od grijeha, od ostale grijeha, zato što je ona suprotna vjeru i zato što se novotarijem odbacio ono sa čim je poslao Allah subhanahu wa ta'ala svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato što se novotar neka je od novotariji, niti je lahko može da ostavi, nego poziva čak i druge ljude njoj. I zato što novotarija u sebi sadrži govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. I zato što je novotarija otvoreno suprostavljanje sunnetu. I otvoreno suprostavljanjima nosiocima sunneta zato što je znači novotarija i zato što se novotar trudi da ugasi svjetlo sunneta i tako dalje do kraja njegovog govora. Ali ovo s početka bitno. Znači šta? Novotarija je suprotna onome sa čim je Allah s.a. tela posla Muhammeda s.a. i suprot, otvoreno suprotstavljanje čemu? Sunnetu. Znači suprotna je šerijet. Znači suprotna je šerijet. Jer je to uvijek neki dodatak na šerijat. Što god se doda na šerijat nije od nije od njega. Je tako? Što god se od njega oduzme, to je suprotno šerijat. I suprotstavlja se šerijat. Dalje kaže šejh Abdulaziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala nakon što je spomenuo znači dokaze da je svaka novotarija izmišljanja ubjeri haram, kaže uh, Prenešeno je sigurni predajemo od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i od prvih ispravnih generacija ovog ummeta upozoravanje i odvraćanje od, od novatarija. A to nije ni zbog čeg drugog, osim zbog toga što je to dodatak i višak koji se dodaje na šerijat, na Allahov zakon koji Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao. I oni koji dodaju novatarije, najsličniji su Allahovim neprijateljima, židovima i kršćanima. U svojim dodacima i izmjenama vjeri i propisivanjem onoga što Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio. Subhanallah. Svaki novotar, svaki novotar je krenuo putem čim? Židova i kršćana. Putem promjene dina. Mijenjanja. Mijenjanja vjeri. Zašto je Allah s.a. tajala posla Muhammeda s.a. osim zbog toga što su ljudi promijenili vjeru i šerijat s kojim je došao Musa ili Isa a.s.a. Razumijete? Ni zbog čeg drugo. E sad oni koji mijenjaju ovu vjeru i ovaj šerijat sa kojim je Allah s.a. tajala posla Muhammeda s.a. oni su krenuli putem židova i kršćana. Ovo je malo komentar sa, sa moje strane, iako je ovo, ovaj govor je također veoma, veoma jasan i zato što iz svake novotarije nužno proizilazi pripisivanje nedostatka Allahovoj vjeri. Vjer. Znači svaki novotar u stvari osjeća da je Allahova vjera manjkava i nedo, nedostatna. Inače ne bi imao potrebu da doda, dodaje ili da nešto mi mijenja. I optužba znači ili smatranje da ona nije potpuna. Ovo je poznato znači u ovaj E, nužno poznato od vjere da je to veliki grije i da je to su, suprostavljanje Allahovim riječima kojim jel jom ekmeltu lekom dinekom u esmentu alikum nijameti u raditu lekom islame dina sura majde treći ajet kaže danas sam vam jasušu vjeru ekmeltu lekom dinekom danas sam vam vjeru usavršio kaže Allah subhanahu ta'ala ovaj ajet objavio poslaniku sallahu alaihi sallam na arafatu na oprosnom hađu danas sam vam vjeru usavršio. Jel' tako? Pa onaj kogod dodaje nešto i mijenja ovu vjeru, on se direktno suprotstavlja riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, danas sam vjeru usavr, usavršio. Jer kogod nešto dodaje, znači optužio ovu vjeru da nije savr, savršen. Tjera Allaha ulaža. Jel' tako? Allah subhanahu wa ta'ala kaže vjeru sam usavršio, oni dođu i onda prave inovacije. Kako je ona usavršena kad vi tu možete dodavati, mijenjati, oduzimati, štimati. Znači nešto, to dvoje ne može oba dvoje nikako ići jedno uz drugo. I ovo je otvoreno suprostavljanje hadithima Rasula sallallahu alaihi wa sallam, gdje on upozorava Rasul sallallahu alaihi wa sallam na novotarije i odraća, i odraća od njih. Dobro, ovo je bilo četvrto. Znači, šta smo se složili? Da je novotarija suprotna šari, šarijetu i vjeru novotarija i vjera znači suprot jedno drugom suprot zatim peto svaka novotarija izaziva ili kvari din čovjeku i njegovo srce i njegovo srce svaka novotarija kvari čovjeku njegov din nužno će mu pokvariti njegovu vjeru i sigurno će pokvariti njegovo srce kaže al Fubayl ibn Iyad Kaže svaki novotar, znači nikad novotar nemoj da povjeravaš svoj din ili nemoj biti siguran za svoj din od, nje, od njega, od novotara. I nemoj da se sa njim dogovaraš oko svojih stvari, stvari nemoj uzmati njegovo mišljenje oko svojih stvari. Oko svoj, čega? Oko svoje vjere. Nemoj novotara pitati za svoj, uzmat savjet od njega za svoju vjeru i nemoj slušati novotari i sjediti sa njim zato što to izaziva sljepoću srca. Oslijepi srca. A šta ti vrede oči ako ti je srce slijep? slijepo? Šta znači ovo oslijepi srce? Ne možeš da skonta, da razumije, jer mi srcem razumijemo stvari, jel tako? Razumijevamo i, i dok učujemo i, jel tako? E, to znači. I ovo je zaista istina. Znači, Ovde učenjaci su davno dok učili, znači novotara ne trebaš pitati ti za neke svoje stvari, vjeri, jel tako? Kao kad ti sad nekog novotara ili efendiju pitu, et kad sam na putu, pa treba da klanjam, šta ću, kako ću? Šta će ti on reći? Hajde naklanjaj kad dođeš kući. I upropasti ti tvoju vjeru, jel tako? Normalno, neš njega pitati. <laughs> ali, znači, pokvari, ako ga poslušaš, gotovo se. Priča nam jedan brat da je putovo sa... Pogledajte, braće. Putovo je sa, sa, sa jednim efendijom zajedno se studirao. Efendija i on. Išli su zajedno na fakultet, polagali ispite. Fakultet išli na, u Zenicu na ovaj, pedagošku akademiju tamo i polagali taj dan između ostalog Allah zna možda Kirajet, Kur'an, je tako? Jedan predmet neki polagali i u povratku namasko vrijeme da klanjaju moj ok. Podaklanjavom, podaklanjavom, po, vrijeme namasko će već proći, Efendija neće da klanja. I onda na kraju Efendija popusti i kaže, ja ću sad ovdje pred neki hotel ili kafanu parkirat i nemoj da izlaziš i da klanjaš dok ja ne uđem, ne uđem u kafanu. Da me ne vide ljudi da sam ja s tobom. Znaš, da ne kaže, ja lud ko ti, Uzmi, da baš tako izrazio. Da ne kaže ljudi da sam ja lud ko ti. Eto ti klanjaj ti je ja odav kafanu dok ja popijem kavu da se klanjam. Ali da ne vide ljudi da si sa mnom došao. Razumiješ? I onda kako ćeš ti od njega, njega pita za din, za propise vjeri. Šta tad? Šta reći za tog insana osim nemoj ti više za njim niklanjat nikako, je tako? <laughs> <laughs> nemoj ti za njim više nikak niklanjat, nema Šta? to su takve stvari. Znači, kaže šeheh Islam ibn Temije, rahmehullahu ta'ala, kaže, šerijat je hrana za srce. Šerijatski propis je hrani srce. A kad se srce nahrani novotarijom, ono je već zasićeno. I ne ostane prostora za, še, za šerijat. Razboli se. Kao organizam kad se nahrani nečistom ranom, nezdravom, zaraženom, razboli se, a ne može i nema više mjesta za, či, za čistu hranu. Gotovo. Razumijete? Znači, tako isto i srce. Tako isto i srce. Zbog toga kaže je u sam šerijat u samom šerijatu došlo znači strogo upozoravanje na notariju i odvraćanje od izmišljanja novih stvari i novotarija i novotarija. Uh, e, alikum selam. Jer kaže, bez obzira koliko novotarija izgleda bezazlena, nužno je i mora ta novotarija izazvati fesad, znači bolest, nedostatak u srcu iz koje će, znači, poslije, poslije, znači, poslije novotarije čovjek izazove bole srca i srce se razvoli i nedostatak u srcu, poslije ne može da se koristi šerijatom i nema onu pravu korisni od šerijata. Znači, novotarija ostavlja trag, traga. Ostavlja traga i onda ne može da, da, da i šerijat, i šerijatsko znanje kad dođe, ne može da nalegne na srce onako kako, kako treba. I to je jasno. Kako je, na primjer, neki beduin prolaze pred džamije, čuje Resula sallallahu alaihi sallam, uči ajete sure Tur i kaže, zamolim je, srce nije eksplodiralo, odmah povjeru. Zamolim srce da mu iskoči. Tako mu je to bilo kristalno jasno, ali tako? Kad je čuo riječi Allaha sallallahu alaihi sallam, em huliku min gajri šejin, em humul halikun, ili su oni od ničega stvoreni, ili su oni sami stvoritelji. Ali tako? Ema halakus semavati wal arda. Ili su oni stvorili nebesa i zemlju? Kaže, zemal mu srce nije iskočilo kada je to učuo. Tako mi to odjednom sve bljesnulo. Ko munja, sve mu se odjednom rasvijetilo. Dok mnogi od nas kad čuje ove ajete, zašto? Oboljalo srce, čulo svakakih ideja, teorija, te Darwinova, te ova, te ona. Znaš, i onda na tako bolesno srce koje je od stotinu različitih parazita ratu i, i ovaj e, tih, kako se zove, virusa, jel tako, i bakterija, izgriženo, izgriženo, ne naliježi poslije ni šarijet na to srce kako treba zdravo, da, znači da ga odma u potpunosti shvati i prihvati čvrsto u njeg povjeri. Nego mora da se liječi, da izgori, znači, te šude, <laughs> tako da izgori, da se od toga izliječi, pa onda tek poslije toga da prihvata šarijet. Zatim šesta stvar. Kaže, svaka novotarija je grijeh u obliku dobrog djela. Svaka novotarija je grijeh, svaka. A ona ima oblik šta? Dobrog djela. Upakovana kao da je cevap tu radi, lijepo. E, zato je opasno. Znači, opasnost novotarije se upravo krije u tome. Zato što novotari, kako kaže ovdje autor, se trude da je uvijek upakuju i u obliče tako da ona ima oblik dobrog djela i poko, do, znači Allahu dragog djela, djela i čak se više da je svaki novotar ubijeđen da će biti nagrađen za svoju novota novotare, a on u stvari je u velikom grije u velikom grijevu kaže Ibn Qajim rahimahullahu ta'ara svaki novotar se trudi kaže i njihova znači metoda je da svoju novotariju ukrasi i ljepšaju izabranim i probranim izrazima. Je tako? I posebnom, znači, e, retorikom i vještinom izražavanja. Tako da ljudi slabog znanja i slabih srca žure da to prihvate i lijepo im to izgleda, znači, i da to u to, u to povjeruju. U to povjeruju. Isto kao znači onaj lažna, lažni novac, je tako? I lažna roba. Prikaže se kao original, je tako? I onda se lako među ljudima, među ljudima proširi. I kaže, ovo je nešto na što se oslanjaju svi novotari. U ukrašavanju i uopšavanju, znači, novotarije da bi prikrili njenu sušti, suštinu, da ono suštini krije da je ono u suštini grijeh. Nekada, kaže Ibnul Qajib, nekada novotari se služe jednom drugom metodom, a to je da novotariju pripišu nekim ljudima koji su ugledni ili nekim ljudima za koje svi, o kojima svi imaju lijepo mišlje, mišljenje. Pa kaže novotari, na primjer, e, spominju prvo Resula sallallahu alaihi wa sallam u pozitivnom kontekstu. Je tako? Pa onda spominju njegovu porodicu u pozitivnom kontekstu. Je li tako? Alul Bejt. A, ili Ahlul Bejt. Spominju i onda, znači, onaj koji sluša, šta? Zbog toga što ovaj spominje Rasula sallallahu alaihi sallam u pozitivnom kontekstu spominje Ali radijallahu anhu u pozitivnom kontekstu spominje, spominje, spominje, na kraju on šta svoju novotariju pripiši da je došla od od tih u koje ti svakako imaš povjere, povjerenja. I na taj način se širi to. Tako dođu rafidije, jel tako? I prikazuju se da vole poslanika Salare i Serem, da ga slijede, da čvrsto u njeg vjeruju, da vole njegovu porodicu, da vole Aliju radi Allah, da ovo, da ono, to sve kod tebe izaziva povjere, povjerenje. A onda na to počne dodavati, znaš, ali Ali radi Allah, je učiljena nepravda. Pa ko mi je učinio nepravdu? Evo, Bekri. Ono. Razumiješ? I onda ti, vidi, stvarno, od prije njega uzeli vlast u ruke. A, i malo malo dok te ne izvede izvire iz kruza. Dok se ne izvede izvire iz kruza. A ovo su prvi, prvi koraci, da Allah smanova tela sačuva. Znači, e, i onaj koji ovako ovo samo kratko čuje, ne može u tome da prepozna koja je to podvala i optužba na koga, na samog Rasula sallallahu alaihi sallam. Kako to Rasul sallallahu alaihi sallam? Allah mu naredio da iza sebe vlast ostavi Ali radi Allah van, a on to nije izvrši. Ili, kako to Rasul sallallahu alaihi sallam oporučio da bude Ali radi Allah van, na vlast? I Allah sallallahu alaihi sallam to objavio. A onda Allah sallallahu alaihi sallam nije bio sposoban da to obezbijedi da realizuje da stvarno da li je to naslijedi. A Allahova naredba se sprovodi, ne može niko je, kako to? Kako su uspjeli Ebu Bekr i Omer otjet vlast od Ali ako je Allah stvarno tada predodredio Aliju kao naslednik? Kako to? Kako su svi ashabi se složili da prekriče Allahovu naredbu? Čim je Resul Zalari se ne preselio? Je to ta generacija koja nam je prenila vjeru? Je tako? Što ti ljudi? Oni bili spremni. Čim je Resul sa Allah se preselio? Odma vjeru promijeniti. Pa šta je do nas onda došlo od vjeri? Sada? E to je sve proizilazi iz njihovog go govora. Ali onaj koji sluša, ne može to da odma razumi i prokonta šta to sve znači. Je tako? I da, se, da to rašlani. I onda to prihvati tako šareno kako mu se prikaje prikaže i izađe izvjeri. Tako rade svi, tako rade svi novotari. Znači, pakuju novotariju koja u stvari grije i zavluda i često kufr i izvodi izvjeri u obliče je kao da je to šta pokornost i da je to dobro i pozitivno djelo. Sedmo, svaka novotarija je gora od grijeha. Znači, novotarija je gora od grijeha. Znači, ne velikog, zavisi. Ali u svakom slučaju, znači, svaka novotarija je, ili novotarija općenito, novotarija kao vrsta nepokornosti, je tako? Je gora od griješenja, u smislu nepokornosti. Jeste razumeli? Jer Allah s.w.t. ako je nešto zabranio, pa da se to učini, ili nešto naredio od vađiva, pa da se ti vađiv ostavi, to je manje od toga da se izmišlja i mijenja vjera. I to je logično. Tako? Jer onaj ko krši Allahove zabrane, pa pije alkohol, puši cigarete, je tako? krši Allahove zabrane. On ih krši, ali on ne mijenja vjeru. On ni na kakav način nije promijenio propise vjere, nije izmijenio vjeru. Onaj ko ostavi neki važiv, je tako? On nije promijenio propise vjere, ne može on je nepokoran, svjestan je svog grijeha i drugi ljudi su svjesni da on ne ispunjava obaveze, je li tako? Ako priznaju da je to trebu u, o tome govorim. Dok, ja, a dok novotar, on mijenja vjeru, on već nove propise mijenja vjeru. Sada, i onda, čim se otvore vrata, promjene vjere, šta, na kraju će se vjera izgubiti. Izgubiti tako se izgubila, znači, ovaj, osim što je Allah spano tela zagarantuo da će ovaj din opstati do sudnjeg dana, ostaće na njemu uvijek jedna skupina, ma kolika ona, kolika ona bila. Pa kaže, svaka novotarija je, odnosno novotarija je gora od griješenja. Kaže, Ibn Tejm je, rahmehullah ta'ala, novotarija je gora od nepokornosti. Kao što kaže Sufjan Sauri, rahmehullah ta'ala, Novotarija je draža i blisu od nepokornosti, zato što se čovjek u griješenju nepokornosti kaje, a od novotarije se neka neka je. Zato što je ubijeđen da je na pravom putu, nema potrebe da se kaje. Kaže Hasan al-Basiri, rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala odbija da dozvoli da se novotar poka, pokaje. Allah ne da novotarima da se poka, pokaje i tako dalje drugi, e, drugi od celafa kako govore o tome da je znači novotarija draža i blisu i da je stvari gora od grijeha sve u ovom kontekstu kako sam ja vama sad malo prije to predočio kako sam ja vama malo prije to znači svojim riječima od prilike ispričao isto, isto ovo kaže Ibn Taymi rahmeullahu ta'ala novotari su štetni za umet od grešnika obični grešnik. Novotari su štetni i opasni za ummet od grešnika. Zato je Resul sallallahu alaihi wasallam naredio da se ubijaju haridži. Zato je Resul sallallahu alaihi wasallam naredio da se ubijaju haridži. Haridži su novo novotari. Mijenjaju propise vjere, je tako? Naredio je da se oni ubijaju, a zabranio A zabranio je istovremeno Resul sallallahu alaihi ve sellem da se ustaje protiv nepravednih vlada, vladara. Ovo je direktan dokaz. Ovaj nepravedan vladar nije Resul sallallahu alaihi ve sellem i dalje naređuje da mu budeš poko, pokoran. Sve dok ne izađe izvjere, je li tako? Ovo što on radi je grije, zulom, je li tako? Pored toga mora naređiti se da ga slušaš, je tako? Dok Haridžija dolazi sa novotarijom, je tako? Nije nevjerstvo. Neki učenja smatraju da jest, ali nije nevjerstvo. Pa ipak naređuje da se ubijaju i da se bori protiv njih, je tako? Satad, vidite da je novotarija go, gora nego griješenje, Njegov zulom, nepravda novotarije, zato što mijenja vjer. Mijenja, mijenja vjer. Reci. Haridži je načelni tekfir i Jest. Smatruj. Smatruj halal kao ubio i tako reći da imaju vlaze, da ih ubi ubili. Jest. Ovaj, znači nisu, nije isti nivo ove novotarije, recimo ovi što neke novotarije u imale tu Nije isti. Nije isti. nego govorimo samo kao Primjer vidi kako je Resul sallallahu alaihi sallam za neke novotare rekao. Znači, nije za, za sve, ne mojte shvatiti. Zato smo rekli, znači, ima znači da se Haridži ubijaju kao novotare. Ali nema za ostale novotare da, te, <laughs> da treba da se ubijaju. Ne mojte tako to shvatiti. Jeste me razumeli? Nego direktno je spomenuo šta? Haridži je. Jeste me razumeli? Kao jednu poseban soj novotara. Oni imaju posebnu novotariju. Jeste mi razumeli? Nemoj da bude, znači, kako mi ovdje pričamo novotare, treba ubijati. Ali <laughs> nije. Da, ne, to. braću, morate, znači, ja, da ne bi ko slučajno pomislio, znači, ne. Nego ovdje je Resul Sala Alisene kao Haridje, kao posebne novotare, rekao za njih da, da ubijajte ih gdje i sretnite. ali tako? Sad, dok za griješnike, fasike, vladare koji su zulumčari, ali tako, ostalo je naredio da se mora slu, slušati. Pa potom vidimo da je novotarija no, gora od, grije, od grijeha. Ali ne, izvo, ovo ni na kakav način ne znači da sad bilo koga, kogod je novotar, da je naređeno ili da je Resul Salah Ali Selem dozvolio da se ubijaju. Nije. Nego samo hari, Haridije, shvatite to. Inša Allah, nećete to... A, nećete to pobrkati. Evo dozvoljava jest dozvoljava ubijanje muslimana dozvoljava ubijanje muslimana dobro vi znate znači haridije kod haridija ko popije alkohola ko učini neki grije izišao izvire izišao izvire i znate da su oni protekvirali znači i nevjernicima smatali i Osmana radijallahu an i Ali radijallahu an i sve ashave gotovo Znači, nema sumnje da tu je jedan veliki musibet. Osmo, znači novotarija je e, šteta koja se prenosi na druge ljude. Nije šteta samo za samog novotara, nego šteta koja se prenosi na čitav ume, omet, zato što njome budu zavedeni mnogi, mnogi drugi ljudi. To je osmo. Zbog toga je opet, znači, momenat koji ukazuje na to da je novotarija opasna. Tako? Dok fasik, grešnik, on, uglavnom njegov grijeh se vraća na na njega. Je tako? Na njegovu štetu. On će kod Allah s.w.t. biti kažnje ili će mu Allah oprostiti nešto sa njim biti. Tako? Ali šteta se uglavnom vraća na njega. I devetu i posljednje znači uvezano za novotariju, svaka novotarija vodi razilaženju. Svaka novotarija vodi razdoru i razilaženju. Svaka novotarija vodi razdoru i razilaženju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An'am وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ Ovo je moj pravi put, pa ga slijedite. Nemojte slijediti druge puteve, pa da vas odvedu sa njegovog puta. Se te farraka bikom, pa da se raziđete sa pravim putem. Tako da vas odvedu sa pravog puta, da je likom vas ako bih realikom testakom. Kaže, ovdje pravi put je put Kur'ana i Islama. Put čiste pri prirode. A ovi drugi putevi, pa da vas odvedu na druge puteve, kaže mu džahid, je tako? Kaže, ovi putevi to su novota, novotarije. Pa Allah smanav ta'ala prema ovom tefsiru, vi znate da je Mujahid šta? Veliki mufesir, da je tefsir učio od kog? Od Abdullah ibn Abbasa, radi Allah anhu, je tako? Od Abdullah ibn Abbasa, radi Allah anhu. Znači, od Amiđi se Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam. Jednog od mufesira za koje je Resul sallallahu alejhi ve sellem posebno put, putio tako. Pa kaže u tefsiru ovog ajeta: Slijedite ovo je moj pravi put, njega slijedite, ne možete slijediti druge puteve, kaže ovdje Budžajid, ove drugi putevi to su novota, novotarije. Znači slijedite ovaj put, nemojte slijediti novota, novotarije, one će vas feteferra kabikum an sebili, one će vas razjediniti sa njegovog puta, sa Allahovog puta. Znači, teferraka, razićete se, razjedinit ćete se sa Allahovog puta. Kaže uh, Resul sallallahu alaihi wasallam se znači odrekao onih koji se raziđu je tako sa Allahovog puta oni koji se raziđu i razjedine Resul sallallahu alaihi wasallam se odrekao čime tekstom, znači Allahovim riječima u Allahove knjizi. U suri je nam 159. ajet kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladine farraku dinehu wa kanu šija'a leste minhum fiše. Zaista oni koji se podijele i razjedine u svojoj vjeri. Oni koji svoju vjeru razjedine. Kako je razjedine? Nakon što je bila jedinstvena, kako je moguće? Šta je koji je jedini put da svoju vjeru razjedine, da se razjedine u vjeri. Nakon što je bila jedinstvena, objavljena, takva kako je s Muhammedu sallallahu ve sellem. koji je jedini put da se razjedine? Novotarija. Novotarija, jedini put da se razjedine novotarija. Inna ladina farra kudina, zaista oni koji se razjedine u svojoj vjeri i razjedine svoju vjeru, razjeđu se u svojoj vjeri, wa kanu shi'a i budu partije, Jel tako? I podijele se na partije, lesta minhum fiše. Ti nemaš ništa sa njima. Ti nemaš ništa sa njima. Znači, Resul sallallahu alaihi sallam je odrekao se od svakog novotara i svakog ako se raziđe sa, sa tim pravim putem. Reci. Misli se ovdje, znači, eh, na ove novotarske sekte na to se misli. Je tako? Podijele se na partiju stvari na sek, sekte. I svaka sekta, je tako? Šije, sufije. Šije, jez. I to, na to se misli. Eto. I Resul sallallahu alaihi sallam, znači, svi ovi koji su se razišli, odvojili, znači, skrenuli sa onog puta na kojem je on bio i njegovi ashabi, ridvan Allah, ali šta? Allah s.w.t. ovdje kaže sa njima, nema ništa. Zatim sam Rasul sallallahu alejhi ve sellem je rekao šta? Da su se židovi i kršćani razišli na 72 i 73 skupina, da će se ovaj umet podijeliti na 73. da Na 71 i 72 židovi i kršćani, jel tako? A ovaj umet na 73 skupine, kaže, svi će biti kulluha nar illa wahid. Svi će biti u vatri osim je jedni. wahil jamaa a to je džema, džemat. ona je jedna od ovih 70. Taj džemat u drugoj predaj kaže šta je ovo? Oni koji budu on, na onome na čemu sam ja danas i moji asha, ashab. E sad jedno logično pitanje da postavim. Šta je to džemat? A, na istini. Oni koji su na onome na čemu je bio Resul sallallahu alaihi sallam ja sam, to je džemat. Ko to napusti, šta je uradio? radio? napustio džema. Razumijete? Napustio je džema. Jeste razumeli? Ovo je jako važno da se shvati. Zašto? Zato što često znači uh, se trenutno napuštanje ili ostavljanje novotarskog džemata smatra šta? Ili ljudi te optužbe da, da si op, napustio džema. Pa nije, ti si napustio novotariju tako? Ja neću da budem s onima koji su napustili džemat. Sad sad. Vidite kako ljudi šerijatski tekst okrenu protiv šerijata. Je tako? Pa onda kad ti napustiš novotaru, neće vas novotarima, kažu, a, ti si napustio da Razumijete? Nije tako. Znači, džemat je ono, ono na čemu je bio Rasul Salah, Ali Serem i njegovi, i njegovi ashabi od, znači, plodova novotarija, znači, nužno što ide sa novotarijima jeste razilaženje i su i sukobljavanje. Nužno. Znači, ono što nužno proizilazi iz svake novotarije jeste razilaženje, mržnja i neprijateljstvo i sukobljavanje. Kaže Ebu Alije, rahimahullahu ta'ala, dobro se čuvajte ovih novotarija. One među ljudima izazivaju mržnju i neprijateljstvo i neprijateljstvo one među muslimanima znači izazivaju mržnju i neprijateljstvo. I naravno to neprijateljstvo na kraju preraste u što? U sukob, je tako? U direktne, u direktne sukobe. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala kaznio i oni koji su bili pri, prije nas. Ehlul kitabi u suri Majde kaže فَنَسُوا حَظَّ mimma ذُكِرُ da, je, da su oni prije, znači ehlu kitabi, zaboravili dio onoga što im je bilo objavljeno, fa agrejna bejnahum ul'adavate wal bagba'a ila jom il'qiyam. Pa smo mi onda usadili mržnje i nepritetstvo između njih do sudnjeg, do sudnjeg dana. Mržnje i nepritetstvo između koga? Između sami no, novotara. Uvijek to postoji. Je tako? Allah subhanahu wa ta'ala tako to odredi da oni izmisle novotariju, zbog te novotarije se podijelu i onda nastavi, nastane mržnja i, i neprijatelj, neprijateljstvo. To mržnja i neprijateljstvo znači izaziva su, sukob. Mnogi koji posmatraju stvari za strane ne mogu to da, da razume. Ne mogu to da, da shvatim. Skoro sam dobivao neke poruke od nekog iz Hrvatske koji se predstavio da je fratar. Da je fratar iz, e, kako se zove, Đakova. Iz Đakova. Pa, od uvreda koje su došle, kao vi nemate nikakve vjere, muslimani, vi samo se između sebe onaj, ubijate i tako. I onda je spomenuo neke ratove koji su između, znači, sunija i ši, šija. A šije su nevjernici, ili tako? Ja ne, nikakve sumnje u njihovo nevjerstvo. I on sad ne razumije da to Znači, ovi su izašli iz islama i sad nije čudno što se ratuju sa muslimanima, je li tako? Onaj, a onda mu ja postavljam pitanje, kažem, dobro, Ačo, ti kažeš da musliman nema i vjere pa se puca iz sebe, a vi kršćani, vi imate vjere, ja da mi sad objasni, kažem, pošaljem poruku, objasni mi koju Bibliju čitaju oni koji su rušili Vukovar, a koju su čitali oni koji su ga branili. Sam to objasni. A pošto ti tamo tu, sa tog kraja, nepismeno je odgovorio. Znači, iz toga sam vidio da Allah najbolje zna, znači nema on ništa sve. Bili su možda i fratri tako nepismeni. Kaže, pa dobro, to se radi od dvije različite konfesije, ovo, ono, pa ja ne pitam za konfesije, nego koju Bibliju čite? <laughs> znači, šta čitaj, je tako? To me interesuje. <laughs> I tako, bilo još tu dosta onaj <laughs> kritičnih momenta. Dugo smo se dopisivali dobro smo se dopisivali. A, kaže, pogledaj, kaže meni na, na poruku, vidi na što ličiš, znaš, dlakavi, čupavi, ovo, on. Da kažem, onaj, ako misliš pod dlakavošću i čupavošću na moju bradu, onda te obavještavam da je Isa, ali i odnosno Isus i moj sin, i Abraham ili Avram i svi ostali, da su svi imali brade. A ti vjeruješ da Isus da je Bog. Znači, ti time si uvrijedi onoga koga smatraš za Boga. U stvari, ne vjeruješ ni u što. Subhanallah. A šta se sprečava da povjeruješ u islam? Je tako? U toj Bibliji i zavjet i on kaže mi vjerujem ja njemu kuranski ajet o, iz sure o, Merijem da Isa ali i sam kako je ga Allah stvorio da nije božanstvo on i da Allah spanova tjela kaže da je to što vi pripisujete Allahu dijete grije radi kojeg zamalo da se nebesa raspu, a, e, sruše i zemlja da se provali i brda da se zdrobe. To je takav grijev. To što vi pričate od toga hoće sve da se oko vas smrvi i sruši. To je toliki grijev. Kaže, za nas je istina evanđelj. Pa dobro, u evanđelju također nema sad ni tog Božića kojeg slavite, nema ni u evanđelju znači ni da je Isus onaj Bog, nema ni svetog trojstva, nema ni krsta u evanđelju. U evanđelju također nema ni toga da poslije Isusa neće biti poslanika, naprotiv. U evanđelju ima da će doći iza njega poslanik spasitelj. Je li tako? Yes. Znači, šta vas prečava da prihvatite to? I zaista, ovako kad razmisliš, subhanallah. Jest, ne mogu oni to sve izbrisati. Neće ništa ostati. <laughs> Razumiješ? Mogu još snimat sto puta korekcije, ali <laughs> ne vrijedi, opet ostanu neki tragovi istine, jel tako? Sve sad? Tako jasno još ta istina. Znači, samo inat. Samo inat. Poholost inat. Jest, jest. Jednostavno znači, kako to da vi... Do vas došla istina, mi... Mi, ko vojagi na zahod. E, nije. <laughs> znači, to je nešto što vodi još veću zemlju. Dobro. Imamo ovdje, znači, sad posle toga ovaj vrste novotarije. Vrste novotarija ovdje na samom početku kaže prvu stvarna novotarija ili novotarija koja se samo tako onaj, kako se kaže, istinska stvarna novotarija ili dodatna novotarija. Ovde hoće da kaže istinska novotarija to je nešto što je totalno izmišljeno u vjeri. Nema nikakve osnove u vjeri. Je tako? A dodatna novotarija, ona nastaje ili, znači, e, da se postojeći propis ili ibadet u vjeri sprovodi na način kako nije propi, propisan. Znači je zikr je propisan u, u vjeri da se Allah subhanahu wa ta'ala zikri, veliča, hvali, je tako? Ali da se na neki poseban način sprovodi, je to je sad novotarija. Dok ovo prvo, znači novotarija nešto što ne ima nikako ne izmišljati. Nije nikako, znači, od propisa, od propisa vjeri. Pa ova novotarija, znači, druga, ona nastaje tako ili e, onaj je li vezana na nekad za neki slab dokaz i tako dalje. Imamo znači novotarije uglavnom Allah najbolje zna ispravno mišljenje da su novotarije nastaju ili se smatra novotarijom ono što je vezano za ibadet. Za ibadet. Je li tako? Ne, nije novotarija vezana za sad ovaj neki dunjaluški život, je li tako? i dunjavske stvari. Nego je novotarija vezana za ibadete. Jer je u ibadetima zabranjeno dodavati i odu, oduzimati. Je tako? A u svakodnevnom životu i stvarima koji su vezane za svakodnevni život od dunjavskih stvari, tu nije zabranjeno. Ne postoji zabrana nikak. Je tako? Pa nije zabranjeno, na primjer, danas koristi tehnička pomagala. Je tako? Nije zabranjeno kao što nam često prigovaraju, ja, a što telefoniraš na mobilni e, telefon kad je zabranjeno onaj bilo kakve inovacije? Pa nisu zabranjene ino, inovacije, je li tako? Tehničke inovacije, tehnička pomagala, nego inovaciju i ibadetu. Znači, i dalje namaz ostaje namaz. I Ibadet ostaje ibadet, bez obzira na, na telefon, na kompjuter, na internet, na razumiješ, uh, ove sredstva sad komuniciranja i tako dalje. Bez obzira na to, namaz ostaje namaz. Na sredstva prevoza i tako dalje. To ništa ne utiče, je li tako? Kao <laughs> kad sam bio student u Emiratima, pa sam poslom bio u Bosanskoj ambasadi u Dubaju. Odnosno u Epiju ja mislim da je bila ambasada, pa smo tamo nešto imali posla, pa taj bosanski ambasador tamo bio prije neki hođa bio. Pa kad nas je vidio onako, a vi bosanci sa bradama, znaš, što će vam te brade, vidite li vi u kako mi svijetu živimo, pogledaj ovaj, znaš, pa pokaži na, na recondition, znaš, klimu, pa dostignuća, pa ovaj kompjuter, pa ja kažem, stvarno zaista ne mogu da povežem. Evo nam, bez obzira na razlodne uređaje, ne znam šta tu sad smeta. Znači, bradu treba nositi samo kad, kad živiš negdje u hladoveni palme i jašiš devu. Mislim, šta smeta sad? Ili sad, zbog kompjutera ja treba da se obrijem, ne znam, kakvi tu veze ima. Evo, će mi smetati brada na tastaturi ili šta je? Znači, probu. Nešto ljudi tu se namjeste i onda pa ne vide da to nema ni veze jedno sa drugim. Šta je sad? Znači, znači, šta je sad problem ako, ako smo mi došli do toga, znači, da više zidovi naših kuća nisu od ovaj, ilovače i, i, i, i šetara onog drvenog, znači više ne trebamo ličiti na muslimane ili da znam nije. Nema nikakve veze to jedno s drugim. Sad ako smo se naučili ovaj, mjeziti onaj beton i maltar, gotovo, sad nešto drugo treba da bude. <laughs> ne znam mislim. Ne svatam apsolutno kakve to veze ima jedno s drugim. Ili sad ako imamo ovaj grijanje, poseban razlađivanje način ili imamo sredstva komunikacije i prevozna sredstva sad zato što ne jačem više kamilu i vozim auto, sad ne treba više onaj nositi brojar. Nikakvu koju. Ja ću mi se zao koju. Ja u osnovi koju sve. Evo. odvraćate od toga. Jeste. Sigurno, nema nikakve smetnje. Nema nikakve sumnje da je to tako. Radi se o zavjeru, ali zapravo je, je čudica, znači, što je, hajde da kažemo, ambasador, je li tako, prošao svijeta, pr, znači, govori, go, obrazovan, znači, govori arapskim, govori engleskim jezikom, u komunikaciji s ljudima, da tako razmišljanje ima i da je tako, znači, zabetoniran, zaglupljen. Jednostavno, kak je, ne možeš mu objasniti da to nema veze jedno s drugim i da ne smeta. Znači, da ne smeta tehnološki razvoj, napredak, ni, ni u kakvom suprotnosti nije sa širijatskim propisima. Ni sa jednim širijatskim propisom. Isto tako ni sa propisom bra, brade ili marane. Znači, šta smeta televizija? A pa jer ja u Francuskoj je zabranjen nikak, to znate, zvanično. 700 eura kazna žere ako se pojavi sa javno. dobro, dalje, da, da samo spomenem još ove vrste novotarija halalte, znači, imamo, znači, e, još novotarije mogu biti novotarija, znači, da, da nešto dodaš i uradiš, ili novotarija da nešto osta, ostaviš. Znači, u ostavljanju nekih propisa ili da uradiš nešto što nije, što nije propisano. Naprimjer, novotarija da uradiš nešto, da praktikuješ neki ibadet koji nije propisan, kao proslavljanje nove hijđarske godine. Ti sad radiš nešto, dodaješ na vjeru, to je novotarija radnje, je li tako? Novotarija ostavljanja, na primjer, da čovjek kaže neće se ženiti radi Allaha, je li tako? To je novotarija, nije to propisano. Tako se ne približava Allah s je li tako? Nije to propisano. To je ovaj, vrste novotarija. Isto tako može biti novotarija u ubjeđenju, je tako? A može biti novotarija, praktična novotarija u dijelu. Je tako? Pa novotarije u ubjeđenju su ove prve novotarije koje su nastale, je tako? Kao što su hari, Haridži. Oni imaju novotariju u ubjeđenju. Šta? Da je nevjernik onaj koji učini gri, grije, je tako? Kao što su moja tezira, oni isto smatraju da je nevjernik na ahiretu će biti u džehennemu, je tako? Samo na dunjalku nisu sigurni, je tako? kako da ga nazovu. Pa kažu da je on između dva sta stanja. Šija isto imaju novotarije u ubjeđenjime. Šije isto, oni su najveće tekfirđe na Dunjalku. Oni tekfirje sve ashabe Allahog poslanika sallahu alaihi sallam, osim malog broja njih. Je tako? Najbolji ashabe Allahog poslanika sallahu alaihi sallam, kod njih su najgori ljudi. Kod njih je ibadet, je tako, da proklinju Ebu Bekra i Omer. Je tako? oni time se približavaju Allahu subhanahu I tako da, da prezivaju prokletstvo Znači to je šije. Murđije, isto tako, da smatraju da grijesi nimalo neško da ima. Važno je srce. Ne moraš ti ništa raditi, ni klanjati, ni postiti. Počitav dan, pi alkohol, kocka, izinaloči ništa to sve, važno je srce. E, važno je da si muslima. <laughs> on već davno više nije muslima, gotovo. Mi to kaže da je musliman. Je, njema je važno samo da on prizna da je musliman i gotovo. Jeste me razumili? Znači, to su novotarije če, učen. U, u ubjeđenju, pokvareno ubjeđenje imaju, jel tako? Sam radiš tako. Naprotiv, grije i grije se ne izvodi izvjeri, ali štete imanu, jel tako? Štete imanu ali dok ne dođe do toga ili ostavljanje dijela, ostavljanje dijela i ostavljanje vađiva nije kao činjenje grijeha. To su mnogi ljudi pobrkali. Da čovjek se napije alkohola, fasik, ali nije izišao iz vjere. Zapali cigar, fasik, ali nije izišao iz vjere, ali tako? Učini neki grije, otme, ukrade, nije izišao iz vjere. Ali da ostavi tijela, vađibe da ostavi, da ostavi namaz, post, zekijat, hač, izišao iz vjeri. Zato što sad nema, ničim ne potvrđuje svoj iman. Ev kod murđija nije. Džaba što on ništa od islama ne praktikuje, ali važno je njegovo srce da on kaže da je on ovaj, muslim. Naravno. Naravno. Je, znači to je prošireno. Yes, važno je da on ima tako ubjeđenja, nije važno da on kaže ja sam to i to. <laughs> Razumiješ? Većina njih i u stvari to jesu, ali brane se da nisu. I vune se kad im kažeš da jesu. Isto je kod tako. nas ovdje kad daju za čamiju, da daju kođarinu. Yes. A pa nikad nije vidio džamije, niti je učio džamiju, niti praktikuje išta od vjere, ali I važno je Znači, nema sumnje da je to još gori od, od murđije. Znači, ovi čak možda ne znaju ni izgovoriti šehadet i ne znaju ni šta znači šehadet, je tako? Znači, to je <laughs> još gori od murđije, je daleko gori. Normalno, znači, kod njih ništa ne smeta, samo smeta ako ne plaćaš i ne daješ zekijat. Onda oni počnu prijeti bira ratom. Znaš, i onda počnu govoriti, Ebu Bekri je poveo vojsku protiv onih koji ne daju zećac, pare vam. <laughs> Ona što problem. Ovo ostalo ništa ti ne moraš, samo pare, <laughs> to moraš. I teško teba ako njima ne daneš, ako kome drugom daneš, onda je to još gori bela. Znači, to su novotarije u ubjeđenjima. Naravno, iz tih novotarija u ubjeđenju proizilaze drugi belaj, ali govorimo sad o čistoj podjeli, naučno, je tako? I imaju praktične novotarije. Praktične novotarije znači one mogu da e, se vraćaju, znači, ili da budu novotarije, ne zbog toga što to nije propisano u suštini uvjer. U osnovi namaz, na primjer. Je li propisano klanjati? Jest, namaz je propisan. Ima. Međutim, da ti sebi odrediš, na primjer, da klanjaš uh, večeras 10 rekiata na fili zato što je nova godina ili što je neki datum. Je tako? E sad je to postalo. Taj namaz u osnovi nije novotarija, ali zato što si ga privezao ti za poseban uzrok. Je tako? Koji nije u, u šerijetu propisan kao uzrok da treba zbog toga klanjati taj namaz. Je tako? Sad to postaje novotarija novotarija. Jeste razumili? Praktična novotarija, ona je novotarija zbog, može, nije u osnovi novotarija, ali postaje novotarijom zato što si ti dodo poseban uzrok tom iba, iba, znači, pa treći. Nije novotarija. Nije novotarija. Međutim, kaže, eh, Na primjer, večeras je neka noć. Na primjer, 15. noć Šabana. Ili neka druga noć. I, i sad ću ja, e, večeras ćemo klanjati sto rećata. A? Da je on nekoj drugoj noći ili svake noći to klanja po sto rećata na file, ne smeta. Nije novotarije. Ali sad je poseban uzrok dao, a taj uzrok je postoji dok je Resul Salah bio živ. Jel postoji? Jest. Pa Resul sallallahu ve sellem nije odredio da to bude uzrokom tog iba, ibares. Znači novotari. Kako još može biti novotari? Da, e, izmisli sasvim novi ibares, je li tako? Je li tako? Da izmisli skroz novi, odnosno ne, ne nego posebnu vrstu u ibares. Pa, na primjer, u, u, u šarijetu je propisan kurban, klanje kurbana, je li tako? Ali on dođe i za kurban zakolje konja. A? Može tako? Sad je to novota, novotarija. Zašto? Zato što je u šarijetu propisano da se kurban kolje samo od deva, krava i sitne stoke. A nije propisano znači da može da se konj žrtvuje Ili kokoš ptica, na primjer, nije. Jeste mi razumeli, bilo koja ptica, može biti noj, veća od ovci. Al tako? Ali ne gleda se, znači, u veličinu i količinu, nego se gleda ono što je propisano. Jeste razumeli? Dalje, znači, to je isto novotarija. Može biti novotarija u smislu da promijeni količinu ili, znači, e, mjeru tog ibadeta. Pa, na primjer, kad bi došao i sad akšam da klanja četiri rekiata. I hoće on tako. Šta je to novota? Novotarija. Da klanja jasiju pet rekiata. Novotarija. Ili da propiše i da kaže mi ćemo klanjati šest dnevnih namaza. A, znači novotarija. Jer je promijenio količi, količinu, jel tako? Zatim može biti novotarija da promijeni na način. Jel tako? Pa zikr, na primjer, je propisan. Ali da bude zajednički zikr poslije namaza, odnosno poslije svih nafila, onih koji se sklanjaju, i da tim, tom, tim zikrom diriguje nekim ujezim kao dirigent, je tako, u horu, e onda je to sad šta? Novotarija. A sam taj zikr nije novotarija. On je propisan. Ja, vidit ćemo, znači, jedan od uslova da dijelo bude primljeno kod Allaha jeste da bude ispravan ni, nije. Ali ima još jedan uslov, koji? Da bude ispravan samo dijelo. Da bude urađeno dijelo na ispravan način. E sad je ovo ispravan način. Pa možda ste vi iskreni, mi ne ulazimo u vašu iskrenost. Ali vam je neispravan na način. Mi ne možemo sad reći vi ste neiskreni, jel tako? Šta mi znamo, možda jeste iskreni, jel tako? Ali neiskreni na ovaj način. A na pa primjer neko koji te kušu u vjeru, a pa ne zna, da su ne Možemo biti primljeno bez obzira što je neispravno. Ako je iskren, jel tako? Međutim, kad mu bude iznešen dokaz, pa on će se povesti za dokazom i ostaviti to. Ako se ne povede za dokazom, on pokazuje svoje licemje, licemjerstvo i neiskrenost neistinost. Onome kome se dokaže, pa ne prihvati, on pokazuje svoje licemje. Oholost, licemjerstvo. Dobro, šta još može biti, kako može biti notarija? Da odrediš posebno vrijeme nekom i badetu. Je tako? Pa, na fila da se klanja, ne smeta, je tako? Međutim, ti odrediš neko posebno vrijeme i kažeš ja ću svakog ponedeljka, na primjer, klanjati neko na filu ko što ima u nekim selima, mahalama bosanskim, pa idu u džemat i klanjaju akšam i jaci u džemat samo <laughs> znači, u ponedeljka i u petka. znači, nedelje najveće i četvrkom najveće. A, četvrtkom je od, od na file. Pa ako on ne posti, znači i četvrtak, nego samo ponedeljak, ne smije to, znači jer je prenošeno da je ponedeljkom, znači od, od suneta posti. Jeste me razumeli? Znači ovdje je sunetom određeno to vrijeme, ali on kaže, ne, ja ću postiti svaki sedmice srijedu. Nešto. E sad je već to No, stari, zašto baš srijedu, kad imamo sunetu ponedljak i četvrtak? Jeste me razumeli? Znači, tu je. I šta još može biti? Može biti da propisano je klanjati namaz. Ali on kaže, ja ću klanjati, na primjer, e, svaki dan na filu, ali ne znam, kod turbeta tog i tog. I odredi mu posebno mjesto. mjesto. Je tako? Odredi posebno mjesto. Ili, znači, e, postiću, ili neki drugi ibadet, ali znači otićemo na Ivatovicu kod prosta i odredimo mjesto posebno za taj ibadet. Ili kaže, na primjer, držaćemo dersove, podučavaćemo ljude vjeri ili vazove malo svijet okupiti, podsjećati da, da se prihvate islama, ali to će biti uvijek u isto vrijeme, ali tako nariktano i uvijek na isto mjesto. Je tako? E, to je sad novotar, novotarije. To je sad novotarije uz to što oni tamo imaju i neke novotarije koje izvode izvjeri, jel tako? To što stavafi oko kabura, ajva zede i tamo onaj... je tako da. Nema sumnje da je to ovaj... Uh, ja, izmišljena priča, to je stvari, taj ajva Dedo je bio, nije bio uopšte musliman, to je bogomilsko svetište kao ratiš. Kažu, oni sami kažu, 700 godina tradicije, otko vam sad 700 godina? Jeste mi razumeli? Otko sad 700 godina? Da Razumiješ? Pa nisu muslimani od toliko godina. Bogumili svetište. Razumiješ? Znači... Ono reci. nema sumnje. Ve, znači, odredili su vremenski, a, ta, a poznato da je ta sunet i ta nafila propisana svaki dan da se klanja, ili tako, ili da se ostavi. Nije pritvrđeni sam. Dobro. Šta još možemo reći za novotariju? Za novotariju, znači, pod, ima i različite podjele ovde, znači, ali ove podjele ja ne bih spomenuo, osim još jedne važne podjele. Novotarija koja izvodi izvjere je novotarija koja ne izvodi izvjere. Kaže, novotarija koja izvodi izvjere, to je novotarija kroz koju se negira osnova vjere oko koje su, je umet složan. Ili, novotarija koja se suprotstavlja, znači, vjerodostojno mutevatir tekstu. Je tako? Ili poznatoj stvari od vjere od osnova vjeri. Ili negiranje farzova. Ili stavljanje u obavezu i o, o, u, u vađib ono što nije od, od, od, od vađiba. Ili notarija kojom se ohalaljuje nešto što inače haram ili oharamljuje nešto što inače ha, halal. Takve novotarije izvodi izvjeri. Jer one mijenjaju din u osnovi. Je tako? Evo ovdje će biti spomenuto, znači, uh, biti spomenuto tih primjera koji, novotarije koji izvode, izvode izvjere. I novotarije koje ne izvode izvjere. Ali, na primjer, novotarija koja izvode izvjere može biti, znači, uh, upućivanje dova nekim evlijacima, melecima, poslanicima, je tako, ljudima u kaburojima, da se od nje nešto traži. To je širk. Ali to novotarije. Tak, bez... Što kaže, alkohol je haram, ali kaže halal, ako je za zdravlje. Jes, znači, to je sad... Ako je u zdravstveni, to je halal. Jes, znači, nema sumnje da to izvodi izvjeri. Ja. Tako, izvodi izvjeri. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nema sumnje da u tome nema lijeka. Je tako? Jer ono što je, nema lijeka. Ali, znači, sad nije to grije kao pijenje. Jer to je sad vanjska upotreba. Je tako? Znači, tako može biti novotarija koja izvodi izvjere. I može biti novotarija koja ne izvodi izvjere. Je tako? Novotarija koja iz, ne izvodi izvjere, na primjer, o, nema u tome nikakvog ohalanjevanja i oharamljivanja, nego ovo malo prije što sam spomenuo. Znači, inače, propisane ibadet, ali promijenimo neko svojstvo, način obavljanja mjesto i vrijeme i tako dalje. To su stvari, znači, koje ovaj, ne, izvode, ne izvode izvjere. Kao što je, na primjer, zikrovi po našim džavijama i tako dalje, ovi uh, zikrovi neki zikrovi poslije smrti, oni tehvidovi i tako dalje i tako dalje. Pjevanje, znači, e, stihova u čast poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, samo po sebi je novotarija za, za na primjer, u, u čast njegovog rođendana ili proslave njegovog rođendana, samo po sebi ne izvodi izvjeri. A ako u tim stihovima nema širka i kufra, jeste me razumeli? Ali u većini tih stihova ima ima širka i kufra. Je tako? U većini ti melutova, pročitajte ima da se traži šefat od poslanika Salariz. Šta je to? To je dova? Poslanik Salariz. A dove se čini samo? Allah smanta. Zatim, u većini tih stihova ima šta? I e, drugi stvari koje mogu izvesti izvjeri. Od samog ponašanja, ustajanja, je tako? Pred i onog ustajanja koji je u čast i pred poslanikom sallallahu alaihi sallam. I čak neki su ubijeđeni da on u tom trenutku tu bude prisutan i dolazi i da ih čuje, znači, i tako dalje, i tako dalje. Znači, može biti, a i ne mora da znači. Znači, prostavljanje meluta, samo posebno notarija, može biti da ne izvodi izvjere, samo posebno da proslavimo rođendan Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem samo posebne izvodi izvjeri ali ako, osim ako prilikom te proslave ne budu citirali stihove ili nešto radili drugo što je, što je samo po sebi širk. govori. Znači, to šefaat ja Rasulallah, ko to izgovori u smislu dobije svjestan da on traži od Muhammeda sallallahu alaihi sallam šefaat i što izvjeri. Mušli. Ali ako on onako ne zna ni šta to znači, pa izgovara te riječi, šefat, ja Rasulullah, ne, ja pojma šta to znači. Onda nije zbog toga izišao izvjeri. Ali tako? Ima ljudi, znači, on čuo to nešto, lijepo mu zvuči to, <laughs> ali ne, ja pojma šta to znači. Jeste mi razumio? Samo ponavlja, zahođom, on, znači, zbog toga nije izišao izvjeri. Jeste razumio, broći? Eto, to smo od prilike dovoljno za večeras znači objasnili još dodatne stvari zbog čega je novotarija opasna i objasnili kakvi sve novotarija može, može biti može biti dobro neki učenjaci kažu znači da svaka novotarija je u stvari veliki grije međutim ispravno mišljenje je da novotarija nije uvijek veliki grije ovo malo prije što sti da je svaka novotarija veća od svakog grije a nije znači nekad novotarija može biti, znači, da ne bude, da ne bude onaj veliki grije Ali je ona opasnija, bez obzira što je mali grije je tako, opasnija od grijeha. Jer je to već put ka iskrivljivanju vjeri. I svaka novotarija u početku je mala. Je tako? I slična istin. I polagano se ra razvija rast isto kod drvo. I na kraju možda izvede iz izvjeri krajnji, znači, krajnja tačka i krajnji ishod svaki novotariju stvari izvodi, na kraju izvodi izvjere. Znači, to je prilike što sam ja. A sljedeći put uz Lavu pomoć nastavljam govoriti o tome da je svaka novotarija pokuđena ono što sti jednom prilikom čini mi se pitu. Znači, da spomenem njihove dokaze, kako oni kažu ima dobri i lijepi novotarija, je tako? Pa ima, ali ko se ravno ima, kaže, onaj hadis uh, znači oni dokazuju da, da može biti ovaj uh, novotarija lijepa, pa kažu, ono što muslimani smatraju lijepim, to je lijepo. Hadis spominje, je tako? E, pa onda, pa da razmatramo te njihove dokaze. Znači, pa onda kažu, onaj, drugi dokaz da, da ovaj novotarija može biti lijepa da je Omer u reku o radijallahu an reku dobre ili novotarije, je tako? Pa onda znači šta još imaju? To spominje, znači spomenut ćemo sve njihove dokaze, kako oni dokazuju da može biti novotarija dobra. A mi ćemo dokazati da nikad novotarija nije dobra uz Allahovu pomoć. To sljedeći put uz Allahovu.